Que viva la gira, que no puedo más. Botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se preta para portarse mal. Que viva la gira. Yo vivo de gira. Todo el mundo de gira. Las manos arriba, ok, ok. Que viva la gira, que no puedo más. Botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se preta para portarse mal. Que viva la gira. Yo vivo de gira. Todo el mundo de Vimos de gira. Mira cómo se luce tu mujer cuando me mira. Me está mirando mucho y si la pillo se me olvida. La tengo como quiero porque está bien atrevida. Empezando la semana esperando que se termine para que pinte la salida. Con los pibes otro fin de nos volamos la cabeza vacilando la canción. Que se muera la reza que vacilamos sin control. que 100 matafacas, 100, para que Yo me gasto los de 100 y no me importa lo que pasa. Ahora 100 matafacas, mata para que Yo me pego una alta gira el otro día vuelvo a casa. Me pregunta cómo lo hago, yo no sé. Ya perdí toda la quita, me la bajo, ni Que ahora ponga mi tema que quiero ver. Cómo lo mueve la cuacha, me ve ser que viva la gira que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta para portarse mal. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira. Las manos arriba, ok, ok. Todo el mundo de gira, de gira, de gira, tanta gira que se marea. Nena y la nena moviendo caderas, tengo opciones múltiples, te lleno la ladera. Mira cómo mira cómo me da lo que, mira cómo prende la consola y da play. up. Uh, todo verdadero, no fake. Ah, sí, todo verdadero, no fake. Lo siento, te entiendo. No puedes hacerlo como lo hago. Piensa que somos unos magos por la magia que invento. La gente divertida y alejada de la enemiga que sortiva y nos anima al intento. Si te falta energía para la gira, llama alguna niña mía que te llevo el sustento. Que viva la gira, que no puedo más. Botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se presta para portarse mal. Que viva la gira. celebrar, que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se presta para portarse mal. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira. Las manos arriba, ok, ok.